Sukunatlar bag'rida ko'p o'ylarga tolarman ojiz turgan holatim ming hasratga solarman men notavon g'o'rakang qachon qasting olarman zolimlarning zulmidan sarson bo'lgan singlima eh singlima singlima yakson bo'lgan singlima zolimlarning zulmidan sarson bo'lgan singlima eh singlima singlima yakson bo'lgan singlima zolimlarning zulmidan sarson bo'lgan singlima qayerdan ham qolardi avlodlarga siratim har turfa kashfiyotga oshib ketsa hayratim qadringa chang solsalar uyg'onmasa g'ayratim hurlardan baland qadri arzon bo'lgan singlima Eh singlima singlima yakson bo'lgan singlima hurlardan baland qadri arzon bo'lgan singlima eh singlima singlima yakson bo'lgan singlima hurlardan baland qadri arzon bo'lgan singlima sen turganda izzatda Alloh bizga yor edi bir ostona hatlashing biz erlarga or edi biz turganda qamoqda senga nelar bor edi zindonlarda qamaldim yakson bo'lgan singlima eh singlima singlima yakson bo'lgan singlima zindonlarda qamalda yakson bo'lgan singlima eh singlima singlima yakson bo'lgan singlima zindonlarda qamalda yakson bo'lgan singlima shijoatsiz erlara kelib qolsa maloling shu sababdan bizni ham tutmasaydi uvoling yerga kirsam qaniydi yechilganda romoling ummat bo'lib diniga qurbon bo'lgan singlima eh singlima singlima yakson bo'lgan singlima ummat bo'lib diniga qurbon bo'lgan singlima eh singlima singlima yakson bo'lgan singlima ummat bo'lib diniga qurbon bo'lgan singlima bu dardlardan ne uchun daryo bo'lmas ko'zda yosh qay arqonga osaytan qaysi toshga uray bosh mujohid askarlara bolo bo'lmasam yelkadosh ko'zlari yo'llarimda giryon bo'lgan singlima eh singlima singlima yakson bo'lgan singlima ko'zlari yo'llarimda giryon bo'lgan singlima Eh singlima singlima yakson bo'lgan singlima ko'zlari yo'llarimda giryon bo'lgan singlima bas bir qatra yoshingga fido bo'lsin bu jonim nimta bo'lsin tanamda qolmasin tomchi qonim sen akangni duo qil jangoh bo'lsin makonim tajovuzlar shahriga mehmon bo'lgan singlima Eh singlima singlima yakson bo'lgan singlima tajovuz yozlar shahriga mehmon bo'lgan singlima eh singlima singlima yakson bo'lgan singlima tajovuzlar shahriga mehmon bo'lgan singlima tajovuzlar shahriga mehmon bo'lgan singlima